บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดโอซามินเซดัมดัสตคำคุณศัพท์หนึ่งพรีเดวนิกแอนาผู้หญิงชาราหนึ่งคนสตาราเจนสกาผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน debela ženska ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน radovedna ženska รถใหม่หนึ่งคัน n o auto รถความเร็วสูงหนึ่งคัน hiter auto รถนั่งสบายหนึ่งคัน Udoben Auto ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด Modra obleka ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด Rdeča obleka ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด Zelena obleka กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ Črna t o r b i ซากระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ Rjava t o r b i ซากระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ Bela t o r b i ซาคนใจดีหลายคน พรีเ e ต n i l j u d j คนสุภาพหลายคน v ิวด d n i l ว u d คนน่าสนใจหลายคน z a น i m i v i l j u d j เด็กน่ารักวบ u b อทร r o ซีเด็กดื้อ n e s r a m n อทร r o ซีเด็กดี pridni otroci.